bueno, eta bai. kirolai behituta bengo gatik, eh, oi hartzungo bainesken eta gutilean bai. taldeak, garaipena, Jose Miguel? Garaipena, bai, bai, bai, garaipena, bueno, nesketarek jazan espero, marzilla aurora taldeak, bueno, hemen ondu zenian lehenko azkian, ez, eh, bai Aina Herrero eta bai. Maitane Toledo, izaten zuten ez, e, partido, bueno, talde oso kaskarra zela, digan puntualik egin zuten lortu, eta orduan, bueno, kriston sorpresa izango zen, e, punt lortiere ere eh, naparrak ez. Eta, bueno, egia zen utxe eta bost, dengo zatikeko ja laugo ja utxe eta lau, eta orduan ja erabaki gara. Eta honen azer da, abanto taldeak, e, beak ileia zua dakatenak berri ditzula, Orduan, poen hartu dio aurrea, e, punto baten gatik orda bizte, azte betean bate dago aurrea, besti bestea, eta nik uzut, e, onena, hori dela, ez? E, leia hori e, mantentzia, ez? Orduan, bueno, amekako emango dut, e, taldean, Ainitze, Amaia, Patri, Ane Perez, alazne Bengoetxea, Nerea, e, Erika, Jone, Maitane Toledo, Malen eta Oiana. Gio aldaketak olatz, e, aiora, irantzu eta e, maialen, golak, bi ma, malenek eta hartrik irugol e, erikak. E, Orduan, zakapera zebal dugu, Atletik B dijo al líder, eh, berroita bar punturekin, hau ez du kontatu kozatik, zartu dugu beti bezala ezin da e. lehenengo maiara e, atletik badago lako bezetaldea. Bigarren hori hartzun, berroita iru punturekin, eta irugaren abanto berroita bi punturekin. Punto batea, eta ez du gaztu ber, Eusuten eh, mendikan azte pare batea jokatu perutela, e, eh, bere garatian elurtia zela eta ez zuten partida jokatu, oiartzun abanto, erabaki gorri izango da, eh? Bai. Uste, irabazten duna, aukera mm -hmm. itxula hor pleiopa jokatzeko, ez? Eta urrengo partidua, ekarra lepkuna fugur zela jarri gualditxon, e, eh, oiartzun osasuna, e, partido zaila, eh? E, eguardiko abeketan. Bueno, eta mutilak garaipena, Ba, Gripera merezitakoa, e, nik uste dut gainean golak edo zartu aukerakin, baina azkenean sufrimentua, ez betiko askotan e, eh, hor txen izin dute zartu golak ezperiko ditan. E, eh, lehenengo zatian gutxi eta gutx, eta bigarren zatian e, Xabier Lapazan kriston gola, oso oso gola ona, bai eta gutx, ikero hori bat taldeak, lehenziko jokarari bat taldea bat azuten, bigarrena, bi jokarari gutxi aukin, izan duben itxun edo izan zuten eh, aukerak bigarra gola sartzeko, batez ere Ioriz Aztirozek e, eh, biru e, eh, joktik eta oso, bueno, batez eta artesa jazela eta bestia kampo botakatakoak, eta baki zertatzen den hortakutan. Neiz da bigutsi jokin bestea, Horko kornetan eta faltetan, e, arriskua, e, eh, eta zulizke, eta, bo, oh, iazan, neko urduri ezke minutua, baina, bueno, zorionez, e, partida iazan, epa eta gutxi da eta, bueno, horri joazte, ne, duzgarren kokatuta, berri berri dure, e, gola ez abezela, xabira pasela nekek, ia mehekoa jokatu zuten e, iman palentziak, unei arbelaitz, gorka ezpeitia, perena, pola, zailo txabarri, Pablo Gaztelu Mendi, Inau Fernandez, Xabiara Pazaran, Iorit Azpiroz eta Pilat Esponda. Gio bigarren aldak, e, aldaketak, Iban Pikabea, Jos Uribarren, Aritzo Jarbide eta Jon Garbendiak. E, eh, Oiz Santagero, emango ikutu bezakapena, ainak direziona, lider di joa berroita modos punturekin, bigarrena pasatia berroita maika punturekin, irugara edar union, berroita sortzi, tolosak berroita sortzi eta oiantzun berroita bost puntu bost barren. Eta hemen nezkabezela, partidua gutxiago, okatu berrutena, e, tolozan, e, traia tolozan laugarren dihua, eta oi hartzun e, garren, e, eta jetsi postuan mondra, mondragon ogei puturekin, roteta ogei, eta elgoi bar ogei teiru. Urrengo partida, etxian hoiek ere, e, lauterritan, larun batean, karalekura futbol zelaian egoa ditxon, abezaldeko lauterritan. Mhm. Bueno, eta mm, nesken Superliga, hartuko dugu, Zi Miguel? Bueno, hartuko beste, beste, zera, eh? beste maiak, eh? eh? Mhm. igora fasea, itxaz berrik iru oiartzunek bat, sortzi garren, zelkatu bako oiartzuarrak, juvenilak oiartzunek iru, zumak bat, zei garren, areto futbolak, ipuzkoakoa, e, eh, lehen maian, oiartzunek lau, gamonek bat, libi joazte oiartzuarrak, berrinduta e, eh, gurutxokoarekin, bigarren mailan, plaza berrik lau, Power Rangers iru, bosgarren, garren, eh, eta iru garren maian laskora eninek, amaika baubak utx, edo jartu garrak garren. Eta zaskibalo jan e, berez porroza bat, jartu gabi jatexia berroita berezi, jartu gara berroita boz. eta mentxen, larri eta iziburua etxatuikan, etxatu ikan, jartu garrak, e, eh, amargarren, e, eh, gano. Mm-hmm. Bueno, orain bai, bai. Oh, bai, bai, hoy da. Así que yo bat Superliga edo bueno, Superliga bien hobeto, le tengo bigarre, le tengo eh le tengo eh? Ya leskan le tengo maila, ya le no sé Superliga o eh tía, le tengo eta bigarre maila. Ordun, eh san, eh Reala galdu intzula Rayonen aurka, eh bi eta huts eta ezabarrak hau gaina eh Rayo bat gutxi gatu zela eta aukera izango zitula oiartzu, eh, bakatu, realak zartzeo golak, e, jaurtik eta bezu bat e, zutoni eta bestea, bueno, okera garbila, baina bueno, galdu gintzun. Azertikek irabazi, zangarbile bat, azertikek iru, eta lagunak bi, ezartitek bat, zerkapena. Lider Barcelona, iru mairu punturekin, bigarren atletik iru betzi, sortiren reala berra iru, hor erdi parean, ez hor dela rala, eh, aurtengo demoro dian, eta amalau lagunak, hogeita bi, e, punturekin. Mm -hmm. Bueno, eta Superliga aztertu ondotik, eh, aztertuko dugu B maila, bigarren B maila, izan ere, e, bueno, ba hortxe iru gipuzkoar e, eh, taldek garaipena eskuratu zutelako? Aspaldiko partez, bai. eh, egizan, aspaldiko partez, eta, bueno, e, baitzak, gara unione garaipena, zolua zartzen eta nipuskara zaitzeko animoak, e, eta bueno, irabazi intzun eh, egia zan, eta bueno, niko, niko, niko ondo ez, e, bi eta huts. E, gero realak, e, lau eta huts, lemonai, horrek irabazi eta bera partida, zetik ez dutzen nahi da horratzean, eta e, kronik dutenak e, Pablo Herbiaz edo kriston partidu entzula, bi gozartu zion, eta ez du gaztu berau gauzo gaztea dela, Tomas Azpi urte ez, urtzi, omez urtzi, hola bai. ez. Olako azte e, bai, bani. E, torkizuneko eta bueno, nire dut, e, Xavier Pirito e, torkizuna badakagula, e, eh, ralian, eta bai hau bestia hau herrio da, gila zen, e, begaraz jenkarritako nea, Sobin Barzina bezala, Sobin Barzina ere gila zen, demora aldi da, eta esaten dutene, bueno, e, nik uste dute horrekin kastainak imatera, e, torkizuna gehien dakaten e, joka, jokalariak, bueno, rozer hor dago, baina, bueno, ja urte batzu da mana hor, eh, zan zen ezan mm. bezago, bueno, e, garaipen ona, eh? Eibarrek zuen ere, bi eta gutx, talabezek berdin du. Zerkapena, mirandezek iruita punturekin, bierna pauferra dinak berroita meretzi punturekin, irugarna nahi berroita meretzi, laurren amore bi eta, eta iru puntu pelea alabez berroita betzi, rara union, berrogei puntu, eta amaboz reala, hogeita amaboz punturekin. Bueno, hortxe bada beste bat zan zen Iker Hernández, hoi ere badirudi... Bueno, guiño, hori jokazte di eh? Ah, ja, ja, minio, zene dituz hor eh, mundial bat intzula hor... Eh, bai amazazpi bai. urtea azpikoetan eta kriston bai. zea dela. Bueno. Bai, bai, zorki zer hundikoa, hortzi, hori bai. alarek, eh? eh egia eh, zan, egon dauztena minio zuz, hor eh, badago nazimaio edo bat horretik, belta hundi bat, ez? Uh mhm. -huh. Neiko, pff, eta gero uste dagoela ere e, kodron semia, bai. oan ez du Kenan. O, o, e, kenan, bino, bueno, badiru izatuko bezala, Iker Hernández dela etorkizuneko horrela ja, ea, horrela den. Bueno, bigarren B maila utzi eta bigarren A mailara goaz, eh, ez dugu euskal ordezkaririk, eh, baino mm. Galiziarrak nagusi nagusi, eta gainea erraz, eh? Deportibo lider, irudita zei punturekin, bigarrena zelta berrita meretzi punturekin, e, eh, bai e, eh, Deportibo lehenengo mailara igotzeko ja, ia, ia dakala, zelta ere dago, lau punto ber, diferentzia e, eh, baiarolizekin, Almeriak laugarren, Herkulez epozgarren, eta segarren Kordoba. Mm -hmm. postuan, Nastik, e, Girona, Geizka zaizaren taldea, dauka ja 6 puntua ez, zi puntua jetxiera ba, babesteko eta nahiko zaila, e, Kartagena eta Alkoiano, ordu noi da, e, bigarren mailan e, dakilona. Eh? Mm. Eta lehenengo mailan, e, bueno, realaren e, porrot e, nagusi hori bai. azertuko dugu, bost eta bat galdu zuen Real bueno. kontra. Espero zen Jose Miguel, baino agian plantea bai. mandua etzen izan. Bai, bai. Bueno, hain izan izan, eh, urti? Bai. Eta nik uste dut gaina hitzin genien, ez? Ziz, e, eh, edo bezperan eta zentzazioak usten zela, ez? Normalian, <clears throat> errala galdu zula, baina e, moduak eta moduak bitxuk, ez? E, galtzeko, ez? Eta nik ez tekit hor... E, ez zale asko Madriden, e, Batzuk bai, minio... Piskat izkutuan, bakizu nola da din eh, Real zaliak eta, bueno, baetzian ikusi ez e, ikurri naik ez da realeko inongo kamixetaik. Batzuk mm -hmm. batzuk, baino, bakizu nolako adianan? Bai, bai, bazpare, bazpare. Eta izan dekena ez, adoz dinok ez, eh, e, errepontementua oso oso beldurtia. Beldurtia. E, ja, e, lehenengo itzulian e, Madriden kontra, oka, e, eh, sortzi aztela jakin jokatu zuen, ez du gaztu behar, eh, zortzi sortzi aurrela jakin. Kapordien ez jarri ez da zuru aulkilean duzen, ilarrare ez duzen duzela, e, eh, aurrian ere aurrela bikin, bueno, oso zortzekin, eta e, bost aztela jakin Madriden. Demidoz sartu zuen ez bezala, sistema bat espaduk e, entrenatzen edo espada, espada jokatzen urte guztien nola aldatuko dek Madriden. E, zera ez, eta ez, ez e, defensa gehiokin jokatzen, jokatzen gartik, eh? e, atzela ikeia jokatzekin hobeto e, definitziko dek. Eta ikusten zuten askotan, ikusten e, zuten, e, ez, zutela e, ondo, ondo marka, markajiak ezakitera zen egin. bai, gehiago ziren atzean, baina Madrideko duten velozidadekin, bai Ronaldo zela, eta bai Benzema zela, tigumeinekin, ez egiten hundikan e, eh, izia joten zioten, ez? Orduan, nik izango dut e, montanierri ezan eh, oso belutzi, e, bezu bat ebantzun ja, partida zierako ja, hau galdua ziok, eta izin jo ez zerrei. Nik pene baten zatikan e, jokalariak batxi jo baloia moitzen dutera, nahi hori nik aldu posta bat jokatuz, betu batu, galdu dela baino ez beldurrakin. Kapordian, zaga gu nik, idearra parbo zurutuza. Bai, bai. pero, kasta igual, eh, ondian grina, kasta inberra dia, baino, jarri, taurrian, berpa, aukila lengu nian, jode, eh, pues, eh, joder, es que egit, eh, gauza dia, zurure aukilan, bela, grismana girretxe, ikusten da, pues, jarri honenak, egiz dira gauza bat, ez duna jokalore honenak hartzen, ikusten du bat es. Ez, ez, ez, ez, ez. Daunakin, daunakin realak eh, jokalai hobenekin jokatu behar du, eta gaina ez aztu, Camp Nou egin zuten partida txukun hori ta gero Bernabeun agian e, eh, zaleok espero genuen eh, pixkat planamendu berdina, ez? Montanier, du... Eh, orain ja, bai. Taktiko ez da ondo ikusten, eh, aldaketak ere itxe itxe berandu, ja katxonde bat minuto, ja minutu berbiru eta marrian, bazteak jo, teko dula, endebiziko altaketa. Bai, bai, Eta jendiak, gabatxo, mueve el banquillo, gabatxo, bai, mueve el bai. banquillo, anota guztia e, e, aldaketak inberbadia atxe denean, inberdia. Denengo zortegen inberbadia, inberdia. Zei hon berdegiru eta margarra egin duzun egiteko. Ez que igual, bere zer. Bel, zentzio, aitortzia gaizki egin duna planteamentua. Pues bueno, pues, a, a, a, a, entran bat, Altamentu aldatik berko dik, atxita ez? Ba bai, eta nik uste Montanier e, nere uste ez dela baliagarrian garrian taldia etzulako bat ere ezagutzen, ez ez da zeintzien oh. Eta nik uste talde bat hartzeko pixkat eh, beiratu, behartzula beira bielsa hor beiratzen jokalai bakoitza no ze postu zezea oh. Eta begira egio emaitza, ez? Eta eh, nuntziok, e, loren ezaten salto de kalidaz, e, fitxartuko enula Montanier zelako eh, guardiola, bai, eh, nola guardiola frantzikua, bai, bai. Eh, eh, salto de calidad, bai. honek ingo dugu espektakulua, ez dakiz dena, eh, vamos, e, gezurra. Bai. Ordu, Montenegro kale gombra bat badur, lehen dabizik Loren. Loren jodek erreta. Loren eira tipo badek, bizi dena erkio erralian, urte pila bat, begara bega ez futbolista bezala zen ere neko normala, eta eta entra, e, deportibo bezala, zuendari bezala da. Kaskarra vamos, gaizki dago persoa bat inutila da itzia, zatik gan, eh, izin da ez, zertu eh, da, baina ez dakilena izien hundik ematen joan. Bai. Eta Nikolako di, e, bat, oza, zonde bat, ez duna nahi Eta e, azita presidente bat ere nola zartu zer rabian. Orduan, azken igan dek, e, a ber, kusten da, traietoria, eta nik e, pixka derretanago, jakinta erralak baditxula jokalari gazteak eta honak, lehen gurtia da, igual, saldu inbarute, kasta falta zaiote, gila zanik eh, askotan atletikeko kasta falta botzen dut, baina entrada da izango baluteke kasta ematen duna eta atletik duna, nik uste dut, gehiu ingo luteke. Mm. Eta, bueno, hori zantari guztu jareiko ingo luteke. Bai, etorren urrengo partida, eh, izango tela ikantian eh, peatzi eta gitaru ez eh, Bai, oire, oire kritikatzeko da, eh? hain bai, ordu... Azkenian, kritikatzeko bat egin hon, e, eh, tragatu berdezetik, telebista duten, gehiagi yeah. duten, izin duk horren, sisteman kontra izin dek, egin, ere, ipozazi, ipozazi jo bat. Eta badak bai. ite, jarraiz, zartu bertela por elaro, zetik, beak ordaintzen ditek, presupestua, ordena, telebistak ematen dik, Eta tragar, jartu dute, igandia amiketan ere gabian, pues, oizien, pues, kogorre baina, bueno, ze, zein godiago, ez? Oso ondo zazuna, gile nik bai. soriunek emateko mugu zazunari, eh, urzi? Bai, utxe eta mm, bi, baina nik eh, aurretik radan kapitulua bukatzeko, nik eh, nahiko nukena zen zea, oan eh, emerik valentzia guztia, eta anoetara etortzia, eta gusto handiz hartuko dugu, unai emerik. egin duna ora da ez kontrazatu jarri txula, ez? Baina, bueno, nialare osasuna atxe dut, nahi dut, baina osasuna politika arrobikin, ia zan, oso eskaxadek, ez? Azkariko bai, partizitan, bai. zartizik asko atzerritarrak, lekarajian, begarajian, rola egiten zion bezala, ez dut, bi iru bakarri dila eta nio errak pizka bat pena ematen Or ez? Hor, hmm. bere bere ditua eta ia zorionak amateko muda. Eta atletik, atletik izan, atletik izan, atletik izan, atletik izan, Bai, atletik ez daukena da, azken minutuetan fizio gehi jetsik ez? Eta, e, eh, Miguel Zak erabiltzen izki beti joan lekoan berdinak, eta ja kangelu ez ja, ja, zua denin ja, ez dakit zema bie zatu joten gola, eta, bai, luz no zeo dute, liga, baina, bueno, alare, e, eh, uefa ja, seguratu da kanto palik, baina ez bai. da berdina, eh? Europa League zart, e, eh, Barcelonaan kontra galdu ezkero kopa, sartuko litzak Europa League, baina bi e, fase grupo zin mejor luteke, eta posgarren ozegarren nienezki oligan, sartuko litzak zuzenian, ja. Ordu, karo, bi e, eh, izan, eliminatua jokatzea, eh, agian, adibidez, jarri ezagun, abuztu azieran, jakinta Eurokopa bat dela, eta hor jokatuko dutela e, atletideko kalari bordo bat Euro, Euro, Eurokopan jokatu gero Euroligan. Orduan, e, behantzako ere, hm, dut, eizutela ligan bainan, ez zilizkoa, mm. zailara kate. Eta gero, bueno, txapel e, Europa Ligita kate ostegunian jokatuta horra kate, e, bueno, bere helburua, baina nik uste dute gasolina oh, oso oso oso gutxi gizi dira. Orduan, e, eta gaina torren atorren batean, Barcelona zago du, atletikek, eta eta sosunak Real Madrid, eh? eta realak, zamezela, raio! Bai, bueno, uste dute ja bai, futbolaz gehiagin bai, itzein dugula, dugula bai. eta bai. oen, mirari den txanda pelotarekin. A ber, mirari, zurekin oen. Bueno, ba, azte buruko emaitzak errepasatuko jo, eh, Jose Miel, bai. Olaizola Mendizabal, hogeita Lasa Peñagarikan amazazpi, esan bero izen ordez jokatu zula oier Mendizabalek. Uh -huh. E, bueno, ba, Mikel Beroiz eskutatik eta justu xamar, eta bueno, finale erditako indarra gorde asmotan. E, Mendizabale kostazitzaiola pixkat partiduan sartzea, baina Aimarrek intzun partidua ba, ikusgarria izan zela. E, Aste buru ontan zen, partiduik garrantzitsuna, bai, garrantzitsuneko bai, bat. Bai, Beraz, albizu hogeita bi, irujo barriola amabi. E, behaien eskuzeon, irujo barriolan eskuzeon txartela lortzia edo ez, partidu inaita nahi ez irabazio bertuten, Eta egia esan bilek nahiko maila kaskarra erakutsita, ba, galdu intzuten. Bai, albizu ikaragarri, eh? Ikaragarri, eh. bai, bai. Zer ondo gatu zuen, eh? dena ditzen zen eta zein darrakin eta, uh -huh. ez? Hoi da, hoi da, partidu hortako orta, honena behintzat e, bai. albizu. E, pena, hoi, irujota barriolana, ze azkenian behaien eskutzeon, pasai bai, edo ez? Bai, favorituazia gainean. Bai. Eta Fablito esan gero, e, eh, bidati, e, eh, ze ondo bukatzen dut, e, oso oso, e, ze eta ze doble mm eta, ez? Eta oso galkanean eta bipa eta, eta oso ondo, eh? Eta geho, ba, klaro, iru jota barriolak galduta, ba, atzoko partidare emozioz betetako izan zen, eibarko astelenan jokatu zena, xalala hogeita bi, bengoetxea praiz, hogei. Mm -hmm xala eta laskura hogei eta amasei edo irabazten zijoazten, bai. eta, bueno, bengoetxea eta praiz hogei raino urbildu ziren, ez? Uh Bueno, laskura hainek ondo itxizien eta bengoetxeak asko arriskatu zuen, eta pena hori bazun, ez? Ez zutela txapelketa mintzat, bintzat bai. garaipenak Bai, bai, bai, bai, bai. Ordu nola, hori lagatzen da, e, eh, bide Bueno, e, eh, salkapena hori ez dakate aurrian, baina pasadienak bai. e, eh, ordenian, izola Beroiz, Berasaluze bai. Albizu, Titin Merino eta Xalatar Laskurain. Proiektu nahi du, eh, porrota ondila ez, ez zen espero dezen, ez? Eh, iru jo eta horrela gatu da, ez? Ba, bai, pena ondila egin, bueno, bueno, asieratikan favorito, bai. favorituak ziren. Eh, da, ondo azizia gainea, eh? Bai, eh, ez nun ikusi, baino entzun inun, eta bai, ondo hasi zen, baino... Ez ondo hasi zen, baino, eurokorrian, eh? Bai, eh, bai, oida. Eta gero, ez... Eh, bai, lau, lau garaipen eskuratu zituzten, gero irujo ba, gaixotu intzen, bai, bai. izan zituzten, eta bueno, ba, azkenian bai. norber eskuda pasa edo ez, ba, presio horrek mm. eraginda edo ez zuten maila, maila eman. Ez. Eta erremontean, jadiz? Ba, erremontean, e, zea, e, eh, sagardoan txapelketako lehenengo final erdia jokatu zen asteburuan, buruan, e, Zeberiota Zubizar eta Oñatz eta Julen San Miguelen aurka, eta bueno, azken haue pasadia, e, Oñatz eta Julen San Miguel. Mhm. Eta bueno, bai. ba, a, ustegun e, ontan zen berez, baina kreba dela eta ba, usteguneko partidak aste azkenian izango dira. Bai. Eta bueno, jaialdi hortan jokatuko da bigarren final erdila, Juaristi bai. eta Olazar, Etxeberria lau, e, laugarrena eta Etxeberria irugarrenan aurka. Eta, bueno, ja, erabakiko da, ba, sagartuan finalean, martxan hogeita mm. maikian, ze bi, bueno, zein izango den beste bikotea, ba, oinatze eta julen samigilekin jokatuko duna. Oso, pelotak bukatzeko, oiarteko, mm -hmm. amantzi zutele, no? Bai. Zaman zan, gipuzkoako infantiletan, txapeketan, eskualdeko finala jokatuko dutela, eh? Mm -hmm. bi pelotari, oian López. Bai. López tarra. Mm -hmm. <laughs> eta, imanol izazak, eh? Oizan. Vale. Bueno, aurre jarretu bat Bai, beste bai. kirolak edo zer du... Zietu lai tartuko jau, bizka bat, abena, ben bai. eh, furi furian dagoan, eh, Kataluniako volta, irabazlea Suizar bat, elmidez diferentzeko taldea, egia zan taldea hau berrilla dauten, uh mhm. -huh. Greenwich taldea, baina kriston denbora aldi egiten eidek, eh? Nire Stephensen eh, duen taldea, eta Michael Albaziri, lider, beak irazizun, Biarna Samuel Sánchez, euskal hau gainea, eh, larun batean irazizun beak, eh, etapa, dengo, bai. irazizuna euskal telekoa, jo, klasika bat, ben belgik kanta jokatzen dena asko, eh, zetxeetan, eh, gante umb belgen, eh, bonen irabazlea, belgia kuio estepkoa, eta gero kriterio internazionala eh, ospa, jokatu da larun batetik irabazleak adele bantz, australiarra, BMZ taldea, ja, ira, eh, garipenak eh, ja lortzen ari da, ja, adele bantz, eh, beturreko eta jarrezak era, eh, ira, egiten, lehenengo eskaldura Igor Anton, eta gure Mikel Azarroza, eh, hogei tiru garren, esan, eh, hori ziren dula izan. Uh -huh. jare, zamerko joa, eh, zamerko joa? Bai, pozik! <clears throat> eh? Madrita, Madritara ira, aztia, eh, ide posa. Bai, bino gehiago zea, ez? <laughs> bai. Gipuzko basen egin hau. Egur, gainean, jo, lau egiten Laro gita, ama, arte guztik isto, nik eta bineo kriston partidu ez dut intzutela, eta emaitza gila zan, laro gita mezotzi, eh, kanazte egiteko Madri lehi, partidua honi merda, eh? Bai, bai. Zakapenia bos garren di joazte, eta ea bandika lau garren egin dutzen hor eh, eh, eukerik egin izateko Uf, eh? Izango zen, bueno, imaginatu, eh? Zorzi zaukatzen dira, baina lau lehen dut egiteko, dutzen egin dutzen egin dutzen egin dutzen egin dutzen egin dutzen egin dutzen Azte beliga irabazten badugu. Ah, ostra. Eh. Bueno, hoy ya disco a mes se salta, está de cada bueno, aunque la venta y se godia. Gero, es que ahora le quiero decir tú le dejo ahora al Vasconiak, eh la ahorita vez y y malau, es y lugar dijo hacer. Esta vez en ere ya va así, o sea, que se duda eh. Al Casibica, e un da sortzi, Jescar Bizkaia, e un da marro, estot, vi lusa pena y se Eh? Eta, hau ekere, zeigarren, orduan, zerkatuta dauzte, sortzi dut da bizikotan, mm -hmm. Eta bueno, jekarizka ja gaizkizean, bai. Euroligan ez? Bai, bueno. Bi, zezek, no, bakusi gazeon, zezekan e, eh, zai Moskut e, eh, oso zaila zuten, bi partida galdutxu uste, eta guen itxien eh, irabazi urte, bi partidak, eta ia, ia, azte honetan irabazte, bi partida zezeka itxia, ia, ia, zilekoa ez? Mm -hmm. Bueno, eta kotxiak hartuko bai. ditugu, Fernando Alonso, behingo gatik, garaile? Bai, egia zan, sortia e, bizitzontaren berbenta leku egokian, momentu honian, eta kristo neurilea botazin, demo gutxi jen, malazian, eta, bueno, zer den azkenian, e, bueno, ondo ateratzea ez, bet, taktikak, e, bai sartu boxe eta kurpila datzea, gio, istripo batzuk izan duzien ere, eta, e, bueno, pistatik aterare bai, eta ordu izan duzen oso, eurila denian, ez kibitaka, ez, urilek, ez. Hmm. Bestera, normalian, e, formula bat, deko plano joten dek, ez. E, eh, aurren atzen duna, ja, ia, ia, zaila dek, ez. bueno, oso aldaketa urilek, ez. Eta hmm. hori izan dek, bezala, Fernando Alonso Ferrarikoa lirazizun, bigarrena, Sergio Pérez, soberakoa, mexikarra, ya bueno, oso, teguet, ondo hazi hau, eh? Dizu zautzen baina, dugu bai, bai. garen an, bai, zautzen dekau, mexikarra, bai? Eh, ez, zau du, uste dut berri, adela, minu, uste dut, bai. mexikoko, eh, ze bat, etzela, iotzen podiumea, mila gatzen da, iruro gita maikatik, pentsa. Jode, horre zena dik, eh? Bai, bai, pentsa, bai, mila... Bai, bai, iru garen lau, izgemilto, maklaren ekoa, zaka pena, lider, eh, Fernando Alonso, Ferrariko hogeita puntu, bigarren Lewis Hamilton, McLaren, hogeita mar puntu, irugana Jenson baton McLaren, hogeita puntu, eta laugarren, iazko irabazea, Mac Weber, hogeita puntu, eta Red Bullekoa. Eta azkenik, e, Ruby, igoera fasea, igoera playoffak, erdanik hogeita mabos, bera berak hogei. Orduan, amabos puntu aldea, eta zari izango du bera berak e, galdintzea zea, eh, eh? Mhm. Eta bakarrik azkerik zen izen, bakatu, e, Miamiko torneoa, favoritoak aurre dihoazte, datorren azte buru adotan okatuko dira, eta izen propio bat hemen e, Garbine Muguruza, Euskalduna, aurrera dihoala, Miamiko Tornuan, emezotzi urte bestik ezik, ama atxe Euskalduna eta ama dute eh, azterriko dara ez egiteko Kolombiana, Venezuela nartze egizer, baina bia Euskalduna, eta ba, ta, oi, au, barrena, badi du dik hor eh, tortzene digula hor e, e, bi eh? Bai, ze, ez du, bai eta etorri mundiak, eta bueno, etortzen dira eskotan bolaraka ez, eta zera zaren ziguri gontela den mugutxi, e, hor e, punta-puntako izango den itxura biteriz, dali arra, karbeien eh, muguruza, eta Lara Robarrena, ea suertia dukaten. Bai, hori esan behar nuen, e, tenista Euskaldunik etzen la hola punta-puntan, eta... Eh? E, ia zaren menez, egazko partikatzen ere, eta zaila dekez, hori normalian dukute itxukio, e, tenifikazio alto rendimiento, ez, zera, bai. Barcelona. Bai. Eta, dira gantzio ez tekez, normal, egan amate ditu, bai, atletismoa, eta tenis eta taulako pixkat ez tekatzen dutenak, jote gitzuk kanpo da zetik amenez pistak eta, eh, zaitxeka. Baina, bueno, ondo, ondo, bila Ba, Jose Miguel, urrengo fitxajiak izan merko dira, eh, kero ez bai saiorako? Eh, bueno, utziko zigo pixkat, <laughs> presillo gehi zartu gabe. Nik uste, hortan, eh asi bakarrin dia eta burua eh argi bai. dute eta hau luzia da eta nahiz eta ondo bezortu urtekin izan po honek pultasko eh, bai. bai. bueno arroba lleva bai, que vaya a hacerlo eh o sea quiero creo que te Ui, hoy verte ahora eh va <laughs> ba, José Miguel López mila, bueno es eh, Bueno, vida tuak txileu. vida da hasta bai. azkenian, dantza ni danza y buruz itzengo dugu José Miguel Bai, sartuko da bizka polemika bidari, eh? Bai. Dantza, ze, kirola da, ze dantza mota kirola da, euskal dantza kirola da, eh? Ta hortako, hortako... Kultura, kultura da, jarduera bueno, da, zer den, da? Denetik pixkat, eh? oze? Bai, behasako digute, gu, zu, gu aldrein gotxugu. Hoi da. <laughs> bueno, eta zein izango gotxugu hortako gurekin? Bueno, izara izpuru. Bai. Iman horretxe beste. Bai. Bai. Eta ane badiola, hau dantzaria eta gero irakazlea, dantzi irakazlea eta musikaria bat dugu. Eh? Bueno, bueno. Beraz, programa politia. Eta kirolez bai saioan, eh, eten aldia izango da, azte azkenean, ez? Bueno, azte azkenean azkeneko saioa, eta gero, jo, bueno, di aztean, atxo batzuk hartuko txileu, eta, bueno, zure jarko zute hor mix bat ozer eh, bat jo, eh? eta, bueno, euskarriko kutsuri abertzatak aio, eh? Bai. Mhm. Azurila bitikan hor zazpira, eta gainea horiak zuen dikan bidi ere pasatzeitzuk, aginari bai, aritxulegi, eo gura dira launtzen mm eta hemen zale asko ziok. Bai. E, asko dago, zalea, zirindularitza, matxe dugu zirindularitza, hori gaine ez da gaulako, hola, eh, oiak zuen, nahiz eta hemen inguru bizi, ni Stephens eta minio, mm -hmm. oiak zuen, egun momentu honetan, begara izan duken izkin, baina e, eh, jarretxuko dugu mezkenik, oiak zuen, zurezki, izkarriko itzuli. Eta hor dut, e, eh, ingo balantzea bat, aberrola junten, eh, da ja, apri gerdi padien, eh? Ederki mila-mila ba, esker, eta bueno, ba. azazken arte, Jose Miguel. Segundo, eh, venga, bai. bikote. Adio. Bai.